skaita vai vērts sludināt šodien. <laughs> Es jau esmu līdz tam līmenim, ka ja nav 50 cilvēku, man nu, joks. Jūs saprotat vēl joks, ja nē? Kā ir kuldīgā to humoru izjūt. Brīžiem saprot, vai ne? Oh, wow, brīnum notiek. Ah, patiesībā jau katrs viens, jūs šeit esat brīnums. Un eh, atļaujiet man sveikt jūs no mīļās ģimenes Liepājā, mīļo draudzi un ģimeni kuldīgā. Sveiciens! Ja? Sveiciens jums! Jūs jau zināt, ka te briestriens kopu pasākums. Nu, par laimi, vai diemžēl tikai meitenēm, <laughs> dāmām, princesēm. Un, un, un. Jūs zināt kaut ko par to, ja es jau esmu izpļāpājies? Ā, labi ir. Es, es drīkstu? Tu zini, ka es nedabo kūlienu mājās <laughs> pēc tam, jā. Bet būs tāds ģimenisks pasākums, un spriežot pēc tā, kā tas bija Liepājā, tad, ziniet, ir cilvēki, kur tu paskaties, ja viņi ķerās tai lietai klāt, tev ir pilnīgi pārliecība, ka tas kungs būs tur. Un tāda pārliecība man ir arī pa sieviešu pasākumu, kas briest arī jūsu pusē. Kāds pasaka, lūdzu, halleluja. Es teicu, halleluja. <laughs> Okay. <laughs> Lūdzu, izdarīsim kopā ar... Es nelikšu jums celties un apsveicināties vienam ar otru. To jūs droši vien esat izdarījuši. Tā. Mēs to izdarījām Rīgā. Es domāju, ka kuldīgi mm, ir tieši tikpat braši, ja ne vēl brašāk. Amen. Es jums pateikšu no psalmiem kādus apgalvojumus, kas ir patiesība, un tie, kas tam piekrīt, pēc tam kopā pasakiet. Nu, piemēram, es teikšu, tas kungs ir mans gaišums. Trīs, četri. Tas kungs ir mans gaišums. Super. Tas kungs ir manas dzīves patvērums. Manas dzīves patvērums. No kā man baiļoties? Tu esi mans palīgs. Tu Dievs mans pestītājs. Amen. O, šis ir forši, pagā. Jūs domājat? Pazūd? Maiks. Halo. Mans patvērums un mana pils. Mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš mani glābi. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums. Nu, kas te notiek? <laughs> Sajūk, jā? Ja? Vēlreiz. Tiešām tu, ak, kungs, esi mans patvērums. Amen. Ziniet, uh, ir labi uh, apliecināt Dievu vārdu. Es esmu daudz par to runājis. Uh, šad tad arī uzdrīkstējies mācīt, bet uh, es nezinu, kā jums ikdienā iet ar Dievu vārdu apliecināšanu. Ja tai 91. psalmā, piemēram, ja, tai atkāpīt. Tur ir rakstīts, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā, tas saka uz to kungu. Ko viņš dara? Saka. Klusē, sirdī nopūšās, piemin to kungu, tas saka uz to kungu. Es tevi gribu iedrošināt, saki lietas uz to kungu. Saki. Saka, tu esi mans patvērums, tu esi mans stiprā klīns, tu esi man glābšana, viss man avot ir tevī, tu esi mans spēks, tu esi mans stiprums, tu esi man cerība, tu esi mans palīgs, ja? tu esi Dievs mans apžēlotājs un tā tālāk. Jūs zinat visus šos, ja? Zinat. Nu labi. Man bija tā, kad es kuldīgs brāļiem, jūs zināt, kad es pēdējo reizi pie jums biju ciemos, apmēram? vai ne? Vārds sen ir ļoti atbilstošs. Es pat kuldīgs brāļiem prasīju, jums nav kaut kas pret mani. Kāpēc es uz kuldīgu vairs netiek? Ja? Vai tur ir kādam rūgtums pret mani? Saki, es iešu izlīdzināties vienkārši. Ja? Varbūt es pa ilgi runāju, un jūs esat apgrēkojušies un nocietinājušies pret mani. Ja? <laughs> Bet uh, nu, viņi teica, nē, it kā nekas tāds nav. Nu, lai tas paliek uz viņas sirdsapziņas, amen? Ja? <laughs> Nav nekas tāds. Nā. Es esmu pazīstams kā garš runātājs un kuldīgs kontekstā jau man arī lūguši un brīdinājuši un, un atgādinājuši un iedrošinājuši būt īsākam. Nu, ja jums paveiksies, es iekļaušos vienā stundā. <laughs> ja jums nepaveiksies, es būšu tūp pie divām. Bet es esmu apņēmies iet ātri cauri. Aiz... Jums bērni svētdienas skolā šodien, jā? Ja? Okay. Man vajadzētu to ņemt vērā. <laughs> okay. Eh, droši vien būtu daudz, ko jums izstāstīt, bet uh, tas viss nav, tas viss nav, kā saka, vienas runas uh, ietvaros. Gribētu pastāstīt, kā mums iet Liepājā. Ko tad? Ah, nē, labi. Jā, jā, ir labi. Paldies. Man patīk tādi cilvēki. Saka Mārcis. Mm. Atšķirsim lūdzu Dievu vārdu. Caharijas grāmata, 7. nodaļa. Caharijas grāmata, 7. nodaļa. Un pirms mēs ķersimies klāt, arī tad kopā aizlūksim, lai ceru, ka jūs jau to esat izdarījuši pirms dievkalpojuma, bet nu, tomēr vēl kopā aizlauksim, lai Dieva vārds mums tāds ražīgs pie mūsu sirdīm. Mīļais debes tēvs, mēs nākam pie Tevs Jēzus Kristus vārdā. Mēs gribam pateikt paldies, ka Tu neesi atstājis mūsu nezināšanā, bet ka Tu esi dāvājis mums savu vārdu. Tas apgaismo mūsu prātu, mūsu sirdi, mūsu gribu, mūsu jūtas, mūsu emociju, visu mūsu miesu, garu. Paldies, Dievs, ka Tev nebija viena alga Es tev saku, paldies, ka tev nebija vienalga, kā mums klājās, kungs. Pat ja visiem pārējiem bija vienalga, tev nebija vienalga, kungs. Paldies tev par to. Lūdzam kopā tev, debes tēvs, lai tavs vārds šodien ir auglīgs pie mūsu sirdī. Es zinu, ka tavs vārds ir auglīgs, un tas ir atkarīgs no sirds augstnes, bet kungs palīdz. Palīdz, kungs, lai tas vārds ir kā, kā lietus, kas ielīst mūsu sirdī un padara sirdi mīkstāku, vieglāku, auglīgāku Un pār visam tiešām tevi gods un slavu, to paaugstināts mūsu vidū. Jēzus vārdā un draudz saka, Amen. Paldies. Un notika, kad, ka ķēniņi, sākot ar pirmo panti, un notika, ka ķēniņi dārīja 4. valdīšanas gadā 9. mēneša, kas saucas Kislevs, 4. dienā tā kunga vārds nāca pār Caharī, kad Bētels iedzīvotāji sūtīja Sart Sareceru un Regem Melehu kopā ar viņu pavadoņiem, lai viņi aizlūgtu tā kunga priekšā un liktu priesteriem, kas bija tā kunga Cebaota namā, un praviešiem atbildēt uz šādu jautājumu. Vai mums vēl jāskumst un jāraud un arī jāgavē piektajā mēnesī, kā mēs – To esam darījuši jau tik daudz gadu. Un notika, ka pār man nāca tā kunga Cebaot vārds, sludini ļaudīm visā zemē un priesteriem un saki tā, kad jūs gavējat un sērojat 5. un 7. mēnesī, visus šos 70 gadus, vai tad jūs mans dēļ tā gavējat? Vai kad jūs ēdāt un dzērāt, vai jūs neēdāt un nedzērāt paši savā labā? Vai tad šie nav tie baušļi, ko tas kungs ir licis sludināt arī agrākiem praviešiem, kad Jeruzalēm vēl dzīvoja mierā un kad tajā līdz ar apkārtējām pilsētām valdīja pilnība un ļaudis dzīvoja arī no pilsētas uz dienvidiem un ielējās? Un atkal nāca tā kunga vārds par Cahariju. Tā saka tas kungs Cebauts. Spriediet taisnu tiesu, un lai ik viens parāda pret savu brāli mīlestību un žēlsirdību. Un nedariet pāri atraitnēm, bāriņiem, svešiniekiem un nabagiem. Un neturiet ļauna savā sirdī, cits pret citu. Bet viņi to neievēroja, palika nepaklausīgi, negribēja uzņemties nekādu jūgu. Un aizbāza savus auss, lai neko nedzirdētu. Un nocietināja savus sirds kā akmeni, lai viņi nedzirdētu nec bauslību, nec vārdus, ko tas kungs Cebauts tiem deva ar savu garu likdams tos sludināt agrākiem praviešiem. Tādēļ arī bija nākušas pār viņiem tā kunga cebota tik lielās dusmas. Kā tie neklausīja, kad es saucu, saka tas kungs cebots, tā tagad es neklausīšu, kad tie sauc. Tāpēc es viņus izkaisīju starp visām svešām tautām, kas viņus, kas viņus nepazina, un tā labā un mīlīgā zeme kļūs par neauglīgu kailatni. Īsumā šeit stāsts ir tāds, kad uh, jūs ziniet, kad uh, babiloniešu karaspēks iekaroja Jeruzalēm, Izraēlu, viņa aizved visus viņus uz gūstu Bābelē. Templis tika sagrauts, templis tika sagrauts, tika izpostīts, visi viņa pielūgsums un svētā vieta bija drupās. Iedomājieties, svētākā vieta sagraut, mājas sagrauts, un tu pats tiec aizvests uz svešu zemi. Un interesanti bija tas, kad uh, izskatās, ka Dievs to nebija prasījis, bet kad viņi bija Bābelē, kad viņi bija tai Bābelē, 70 gadus, 70 gadus viņi bija paši uh, tā kā ieviesuši tādu tradīciju, ka tai 9. mēneša 5. dienā viņi pieminēja šo sagrāvi, kas bija notikusi, un tad viņi skuma, sēroja, gav, gavēja un raudāja. Ja? Un viņi to darīja 70 gadus. 70 gadus, paturlūdzu prātā, 70 gadus. Un tad parādījās cerība, kad uh, tur sākās tempeļa atjaunošana saskaņā ar praviešiem un arī realitātē. Nu, un sākās kustība un sāk nu, tur to cel, templi atjaunot. Pēc cik gadiem? Pēc 70 gadiem. Kāds, kurš varbūt atcerās tādu interesantu līdzību, kad tur, protams, var strīdēties, bet kādreiz, kad Latvija bija brīvvalsts, un pēc tam viņa tika padomu savienības, kā saka, okupēta, Es nebaidos lietot šo vārdu. Viņa bija apmēram cik gadus okupēta? 70 gadus. Ja? Es negribu vilkt pārāk liels paralēls, bet varbūt tas kādam kaut ko palīdzēs. Un šie cilvēki Dievam saka, šie die, cilvēki Dievam saka, viņi sāk uzdot jautājumus. Iztaujā mūsu uh, pri, Dievu par mums. Iztaujā Dievu par mums. Var iedomāties, viņi 70 gadus piemin sagrautu templi, bet paši Dievu tā kā nedzird. Un kas un kā? Un Dievs viņiem skaidri un gaiši pasaka, vai tad es, vai tad es, vai jūs to darījāt manis dēļ? Vienu jautājumu uzdod, vai tad jūs to darījāt manis dēļ? 70 <laughs> gadus cilvēki Un Dievs pasaka, vai jūs to darījāt manas dēļ? Un tad, kad jūs tur līksmojāties un sanācāt mīlestos kopā, vai tad jūs nedarījāt to sevs dēļ? Redzi, cilvēki ļoti bieži iet ar tādu sāpošu sirdi un apsūdzību pie Dieva. Ap, nevienmēr šeit viņu vienkārši izvaicāja, bet es zinu, ka mums vienmēr ir jautājumi. Un tad Es, es domāju, ka tas, kurš Dievi ir tā, tā piedzīvojis, ja bļāvies sev uzrunāt, viņš ļoti bieži precīzi līdzīgi pa 180 grādiem saņem atbildi pretī. Ja? Tad tādu apstulbinošu, apsēdošu, vai tev kauns paliek, vai tev muta aizvarās ciet. Ja? Es ticu, ka nu, jums, jūs saprotat, vai ne, par ko es runāju. Tu ej tāds, tā kā arī ieps, es iešu tiesā ar to kungu, ja? nu, un tad, kad tas kungs man viņam atbildēja, Viņš teica tā, es esmu runājis vienreiz, es esmu runājis otrais, bet tagad es esmu gatavs sēdēt pīšļos un pelnos un likt savu roku uz savu mutu. Kurš zin to rakstiet, pasaka amen. Amen. Un šīs dienas tādā, es nezinu, cik pareizi, bet tāda pārdoma, pārdoma tēma vai tā lieta, um, kas varbūt uzrunās tevi ir – darīšanas slasts, jeb reliģija bez dzīvības un sirds. Darī, darīšanas slasts, jeb reliģija bez dzīvības un sirds. Darīšanas slasts, jeb reliģija bez dzīvības un sirds. Tātad eh, iesākās iesākās šis, šis jautājums un izmeklēšana, ka cilvēks gāja pie Dieva ar jautājumiem. Es ticu, ka katram vienam no jums un arī man ir kaut kādi jautājumi Dievam. Kādam ir jautājumi Dievam? Ir, ja? Ok. Un vai kādam ir bijis arī tā, kad viņš grib kaut ko pārmest Dievam, vai varbūt vēl tagad? Ir bijis tā? Šeit ir svēto sapulcs un taisnā <laughs> trīs nešķīstiņi ārā. Ja, ka, nē, paldies par jūsu godīgumu. Ja? Un tad Dievs, tad Dievs saka, labi, es jums atbildēšu. Un viņš uzdod to jautājumu. Kādēļ jūs to darījāt? Un vai tas bija mans dēļ? Tātad es saprotu tā, kad viņi it kā bija darījuši, viņi varbūt domāja, kad viņi to ir darījuši Dievam. Bet viņi to nebija darījuši Dievam. Kā jums liekas, 70 lietas, kaut, 70 gadus <laughs> lietas, 70 gadus darīt kaut ko, ko tu uzskati, ko tu dari Dievam, un beigās pēc 70 gadiem saprast, ka Dievs saka, tas, tas ir viss bleķis, tām ir tukša vērtība, tu to esi darījis tikai sev. Cik tieši sāpīgi atziņa tā varētu būt? Man liekas, vismaz sāpīgi. Kāds lūdzu pasaka amen? Es noskatīju šito, kāds lūdzu pasaka amen, un tas baigi labi darbājās. <laughs> Es saku, amen, pasaka. Kāds lūdzu pasaka amen? Tagad nedarbojās. Jā, labi. Un uh, Dievs arī, tā kā tāds jautājums paprasās, ziniet, die, daudzi saka, ka darot lietas Dievam, uh, ir svarīga sirds. Kāds lūdzu pasaka amen? Ir svarīgs sirds, ja nav svarīgs sirds? Srce važno ili nevažno, ja? Sirds ir svarīgi, ja? Un Dievs viņiem pasaka, jūs darījāt lietas, bet jūs to nedarījāt man. No tā es saprotu, ka tur nebija iekšā sirds. Kāds lūdzu pasakā mēn. <laughs> Jūs teikt, viņš šodien mūs programmē ar āmen programmu, ja? Okay. Es jums atbildīgi lūkšu to āmen teikt. Sarunāts? Ja? Tālāk, Šie trīs jautājumi, kurus šodien mēs gribētu nu, ar jums apskatīt, es ar jums, mēs. Tātad, pirmais jautājums, ko Dievs saka, kādēļ jūs to darat? Kādēļ? Vai sevis, vai manis dēļ? Otrs jautājums. Vai visa tā padarīšana un darīšana – jums palīdz kalpot citiem cilvēkiem. Vai visa tā darīšana un padarīšana jums palīdz labāk kalpot, jeb kalpot citiem cilvēkiem? Numur trešais jautājums. Vai jau kāda darīšana, kuru mēs darījam, vai tā ir reliģiska aktivitāte, vai darbība kā tāda, kur pat nav reliģiska, bet nezinu kāda, ja? vai viņa mums palīdz būt paklausīgam Dieva vārdam? vai paklausīgākam. Tātad numur viens, kādēļ Dievs saka, jūs to darījāt, pie tam vēl darījāt 70 gadus, vai visa šī darīšana palīdz tev labāk kalpot citam, un vai tā darīšana palīdz tev būt paklausīgākam Dieva vārdam vai paklausīgam. Šie trīs jautājumi, uz kuriem mēs centīsimies atbildēt paši sevi. Nevis to nabaga jūdu vietā, ja, kas jau cik paudzes ir miruši, bet paši savā vietā. Kāds lūdzu pasakā mē? Redziet, cil, man ir tāds virsrakstiņš, es pierakstīju, domstarpību punkts. Domstarpību punkts. Kāds ir lasījis droši vien to raksturiet, ka Dievs saka, jo manas domas nav jūs domas. Jūs esat lasījuši, ja? Es pareizi saprotu tā. Man ir primitīvs izskaidrojums. Mēs esam uz zemes, Dievs ir debesīs. Ja izmēra leņķi, ā, es jau esmu mērījis ar jums to leņķi. Labi, es pateikšu leņķi priekšā, jo būs strīdi. Teiksim tā, labi, nē, nē, nē, būs labi. Ja es esmu nulles grāts, ja es un tu esam nulles grāts, niecības, kā cilvēki, Kāds leņķis sanāk tieši vertikāli augšā? Cik? 90? Cik? Amen. 180 grādi. Kas ir 180 grādu leņķis? Tas ir tieši tik, cik Dieva domas atšķirās no mūsu domām. Ļoti bieži. Kāds ir piedzīvojis to? Ja? Kad tavas domas, ja tevi Dievs ielicis domas, viņas apstiprinās. Bet ja tās ir bijušas tavas domas, viņas ļoti bieži atšķirās līdzīgi pa 180 grādiem. Esat to piedzīvojuši? Nesat. Esat. <laughs> Um, tātad šis domstarpība punkts, kad viņi saka, mēs 70 gadus gavējam, raudām un skumstam par sagrautu templu. Viņi, starp citu, to dara vēl šobaldien. Viņi piemin. Viņi piemin to. Bet dīvainā veidā es redzu Caharijas 7. nodaļā, ka viņi ir aizmirsuši pašu Dievu. Jums neliekas tas dīvaini? Man tas liekas jocīgi. Bet man tas neliekas jocīgi par viņiem. Man liekas tas jocīgi par sevi, ka es varbūt tik stulbs. Es neteikšu, jūs esat stulbi, jūs apvainosieties. To nu katrs pats atbildiet uz sevi. Bet es esmu bieži vien bijis tik stulbs. Ar vārdu stulbs, es domāju, nesaprātīgs, neredzīgs un akls. Jums kuldīgs pusē ir stulbie dunduri? Ir? Tak ir vai nav? Ja viņš jums sauc par kuldīgs žipčikiem vai asdzeloņiem, ja rumbiniekiem, mums ir liela tā dunduri. Viņiem ir tādas lielas acis, bet viņi aklie. Viņiem ir jāsauk aklais vai stulbais. Ja? Viņi ir asins sūcēji. Nu labi, nevelciet paralēls. Ja? Tātad, dīvainā veidā viņi koncentrējās uz kaut ko, kas ir sagrauts, kaut ko, kas ir bijis, un aizmirs uz pašu Dievu. Kāpēc es to ar pilnu pārliecību teikt? Tāpēc, ka mēs to izlasījām Caharijas 7. nodaļā. Kas man netic, var ieskatīties tā. Var ieskatīties 11. pāntā, var ieskatīties 12. pāntā. Ja? Nākamā lieta, ko Dievs viņiem saka, jūs raudat un sērojat par trupām, bet jūs aizmirsat spriest šādas lietas. Taisnu tiesu, četras lietas šeit taisnu tiesu, jeb taisnīgi tiesāt. Jūs aizmirstat parādīt mīlestību. Jūs aizmirstat parādīt žēlastību. Un viņš to saka, ik viens, ik vienam tas ir jādara. Ik vienam tas ir jādara. 9. pantā tas ir teikts, ja? Tā saka tas kungs Cebauts, spriediet taisnu tiesu. Un lai ik viens parāda pret savu brālu mīlestību un žēlsirdību. Un tālāk ir nedariet pāri atraitnēm, bārņiem, sešniekiem un nabagiem. Es redzu, kad gavējot, lūdzot, skumstot, raudot, kas viss ir patiesībā, man liekas, ļoti interesants aizkustinošs lietas, ja? kad es tā, ka es tā varētu iet gavēnī. Tā pašā laikā tev sirds ir tāda, ka tu tiesā netaisni savu brāli, viņa tā var būt – ka tu nemīli savu brāli, ka tu neparādi žēlastību un ka tu aizmirst darīt tās svarīgās lietas, kas patiešām Dievam ir svarīgas. Nevis tempļa drupu kaudzes, bet atraitnes, nabagi, bāreņi un svešnieki, kas ir mūsu vidū. Tātad, kā tas iet kopā, kad viņi saka, Dievs, mēs zamojamies tavā priekšā, mēs kaisam pelnus, mēs, viņi arī ēd tajā dienā. Ja es nemaldos, es negribu samaloties. Ciet vārīt olu un maizīt tikai. Un viņi pamērcē pirms ēšanas to pelnos. Ja? Tā ir kā rūkta maize, kā simbols, kas atgādina, kā viņiem tap sagraut. Tā ir pašā laikā, kad tavas sirds ir nonākusi pie tāda punkta, ka gavējot, lūdzot, sērojot un raudot, tu tu turpini būt briesmīgs pret savu tuvāko. Un tad Dievs pasaka, man tas gavēnis, šāds gavēnis man vispār nav pieņemams, un viņš man neinteresē. Un es nevaru to uzlūkot. Šīs lietas man vispār ir negantība. Nākamā lieta, ko viņš arī saka. Uh, viena traka lieta. Desmitā panta, beidzamā daļa. Ok. Des, uh, Dievs atkal saka un runā uz cilvēkiem. Jūs saprotiet, kad mēs ejam pie Dieva, bet es esmu darījis to un to, bet man nav tāds un tāds rezultāts. Ja? Vai arī Dievs, es tev esmu uzticam kalpojis. Es nesen runāju ar kādu cilvēku, Tā nav viņa pārliecība, tā ir mana pārliecība. Es, uzd, es iztaisīšu atkāpu, lai jūs lūdzu neiekrītiet tajā slazdā. Cik no jums ir neprecējušies vēl? Please. Ja? Ja? Ok, paldies. Cik no jums ir neprecējuši? Nu labi, tas jau būs pārāk traki. Ok, tātad Savulaik es aizgāju pie Dieva. Nonācu pie ticības Jēzum Kristu. Es gribu sekot tik Jēzum Kristum. Es gribu sekot tik Jēzum Kristum. Tik sievu dodi, man mīļais kungs, ja nē, nesakošu tev. <laughs> es jums to pateicu smieklīgā formā bet es šādas drausmīgas vārdas pateicu Dievam. Un es visu laiku liecinu par to pēdējā laikā. Kāpēc? Dievs tev neko nav parādā. Kāds lūdzu pasakā, mē. Dievs tev neko nav parādā. Ja viņš gribēs, viņš tev pacels, ja viņš gribēs, viņš tev iedos, kas lūdz, tas meklē un bla, bla, bla. Ja? Bet tu nedrīksti apvainoties. Tu vari es tev neieteiktu. Uz Dievu tikai tāpēc, ka viņš nedod. Un es Dievam teicu, man ir tāds, man uz to brīdi bija 20 gadi. Es esmu stāstījis par to, un es Dievam teicu, Dievs, ja tu man nedosi sievu, ja man šīs attiecības, kas man tagad tik trauslas un veidojās, ar visu nopietnu pieeju. Es neesmu par randiņiem. Es esmu tā, ja tu gadījumā paņem meiteni pie rokas, ja tu esi to uzdrošinājies, tad visi zina, ka tā ir tava sieva. Un ja tu negribi viņu precēt, tad novāc savus rokas, tu sabiedēji tev. <laughs> Iedrošināji. <laughs> Nē, nopietni. Es esmu nulmaņa laika cilvēks. Nu labi. Un es nonācu pie punkta, kad man likās, ka Dievs man iedod pretējo pusi, un es nonācu, man viss tas juka ārā. Un tad es viņam pateiktu, Dievs, ja man ilg ārā šīs attiecības, tu man nes vairs vajadzīgs. Manuprāt, briesmīgi vārdi. Un es nesen arī runāju cilvēku, kuri cilvēki apvainojās uz Dievu. Mīļais, aizvainojums uz Dievu ir stulbums, totāls. Dievs nekļūdās. Kāds lūdzu pasakā, mē? Tu nabaks kļūdies, un es? Nu jā. Un Lūdzu, neapvainojies, ja tev kaut kas jūg ārā. Neskatoties uz to, vai tev ir partners, kā es saku, laulības partners, pretējā dzimu. <laughs> Vai nav? Turpin sekot Jēzum Kristum. Kāds lūdzu pasaka amen. Un vēl viena lieta, ko Dievs saka, eh, kas ir tajā desmitā pantā, visu to dara, darot, tomēr jūs dziļi savā sirdī turat ļaunas domas citu pret citu. Un noteikti Un es ticu, ka viņi nevien turēja ļaunas domas sirdī, bet vai es drīkst lūgt palīdzību? Tie, kas uzskata, kad ļaunas domas, ja tev ir sirdī, ka viņas agri vai vēl parādās uz mēles, uz mutes paceliet rokas. Jūs varat arī necelt, ja neuzskatāt. <laughs> Paldies! Tātad Dievs redzēja, kad viņa uh, draudzēja bija ļaunas domas vienam pret otru. Es tev gribu atgādināt, ka ja mums būs ļaunas domas vienam pret otru, un kā, kā skan vārds pret? Anti, jūs ziniet, ir mašīnām ir antispoilers, ir antispārns, ir antigravitācijas tur ierīts. Zinat kaut ko par to, ne? Uh, vārds pret ir anti. Tagad skaties. Jēzum, otrais, tas nav viņa uzvārds, bet tituls ir kas, kā? Jēzus Kristus. Tie, kas ir par Kristu, tie ir parkristieši, ja? par, <laughs> tie, kas ir pret Krist ir antikristieši. Atklāsums grāmatā ir tāds gars saukts par antikristus garu. Kā viņš izpaužās? Viens no veidiem, kā viņš izpaužās, ir, ja mēs domājam slikti pret Dievu un pret, un pret tuvāko. Paldies, Mārķi! Jo negaidīju, ka kāds to pateiks. Uh, Ja? Šī lieta draudzē a, bloķē draudzes svētību un svētā gara kustību. Tev liekas, man jau tās ir tikai tādas domas, bet nē, Dievs saka, jūs gavējat, jūs sērojat, jūs, darbojat, jūs darbojaties, jūs pat raudat pie visa tā tavā sirdī ļauns domas. Bardaks. Un atcerieties arī tādu, es ticu, ka viņu vidū bija kāds cilvēks, kas uh, tomēr rūpējās par bāriņiem, par nabagiem, par atraitnēm, par apspiestajiem. Ļoti mazi tādi cilvēki man tā liekas mūsdienās. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Un vienmēr, ka kāds kaut ko tādu dara, man tas ir tāda, nu, mani papildus cieņa liela pret viņu, mani tas uzrunā. Bet Dievs saka, iet vēl tālāk. Pat ja tu rūpējies par bāreņiem, atraitnēm, apspiestajiem, ko viņi nedarīja, bet ja tu to dari un nesavaldi savu mutu, tad tavu kalpošana ir veltīgi. Kurš to teica napustaļā? Jēkabs tā kunga brālis. Var pierakstīt Jēkab 1, 26, 27, ja jums interesē atsauc. Ja? Tātad, ja tavā sirdī ir ļaunas domas, un viņas parādās uz manas un tavas mutes, mm, tad viss mūsu kalpošana ir veltīga. Viņa ir veltīga. Mūsu reliģija ir bez sirds, bez dzīvības, bez patiesas bez paties un devas iekšā. Un mums ir ļoti jāsargās, lai tas tā nav. Eh, šīs dienas vārds nekādā gadījumā nav, lai tevi apsūdzētu, taču nē. Šīs dienas vārds mums ir, lai mēs kopā sevi izvērtētu. Jo kuram no mums Pacietiet man stundu vai 45 minūtes. Ja jums varbūt uzrunāsies, tad varbūt kāds 70 gadus vinnēs. Ir vērts? Ir vērts. Vēl viena lieta, ko es uzrakstīju, piefiksēju. Papildus tam, kad mēs varam, un tas ir tā Caharijas septītā nodaļa, mēs nekur citur neejam. Tas viss ir tajā nodaļā. Papildus tam, kad uh, Viņi pieminēja sagrauto templi. A, kas notiek templī? Pielūksim, upurēšana, Dievu klātnība nonāk. Ja? It kā mēs visu gribam, lai Dievs atnāk pie mums, bet dziļas irdī viņš saka, jūs neko no tā negribat. Paradoxāli. Mēs cenšamies, mēs darām, mēs kustamies, bet dziļi sirdī tu jūti, nē, ja Dievs man liks aizliegt sev, lai Dievs man paprasīs kaut ko nedaudz ekstra, vai daudz ekstra kaisas un paradas, es negribēšu viņam sekot. Vai arī, ja Dievs man nesvētīs tā, kā es dziļi sirdī esmu cerējis un vēlējies, es tomēr negribu atdoties viņam visā pilnībā. 11. pāns, droši skatāmies līdzi, bet viņi to neievēroja. Viņi neievēroja. Viņi neievēroja to, ka Dievs grib, lai mēs parādam, mēs spriežam taisnu tiesu. Un, un viņa neievēroja to, ka spriežot taisnu tiesu, iztiesējot situācijas, viņš gribēja, lai mēs to darām ar žēlastību. Ja? Jo ja mēs iztiesājam neparādot žēlastību, tad tad, kad tiesās mūs, arī mums netiks parādīt žēlastību. Kāds lūdzu pasakā mēn? Kurš no jums grib ties, tapt tiesāts bez žēlastības? Kurš ir pašnāvnieks? Kurš ir sastrīdējies ar veselo saprātu? Neviens. Neviens. Un viņi saka, Dievs saka 11. pantā, jūs visu to neievērojat. Es teicu, neturiet ļaunas domas viens pret otru. Nu, neturiet. Viņi to neievēroja. Parādiet mīlestību. Viņi to neievēroja. Parādiet žēlastību viens par to. Viņi to neievēroja. Cik mēs ievērojam? Es, es, es redzu, ka mums ir viena milzīga problēma, un es nesaku, ka tā ir kuldīgā. Es taču to nesaku. Tā ir visur. Un viņa ir Kristus miesā iezagusies. Un vārds viņai ir vienaldzība. Vien, vienaldzība. Tiem, kas ir uh, angliski runājuši, tas, man liekas, indifference. Ja? Vienaldzība. Tā ir indifference. Ja? Pamēģins trīs. <laughs> Vienaldzība ir lieta, kurai jāstājās aktīvi pretī. Es lūkšanas laikā, ja tev ir labāk vīzija, slavu Dievam, man viņas ir primitīvas. Jūs zināt, kuldīgā, es nezinu, kāpēc kuldīgas simbolā ir rats. Ir tā. Tas ratu rumba, ratu ritens, pirmais velospēds. <laughs> Kas tas ir? Kāds var pateikt, kāpēc kuldīgai? Ja? Wow! Vēl labāk! Katrīna kas? Svētā Katrīna, vietējā Katrīna, ja? Ok. Un, un tap izgriezt. Slavu Dievam, ir labāk nekā es domāju. Nē, ne jau par to, ka viņi tur samal, par to, ka vīzija ir atbilstoša. Runājot par vienaldzību. Tad, kad mēs tā dzies, es redzēju ļoti lielu ratu, līdzīgi kāds ir kuldīgs rats. Un rats ir tāds, ka viņš griežās, griežās, griežās, griežās uz, uz riņķi. Amen? Nu, parasti tā ir, ja viņš pa kvadrātu griežās. <laughs> Un ko nozīmē, kad rats iet vienu aplu? Visu laiku atkārtojās viens un tas pats. Amen? Amen. Un es redzu, ka vienaldzība ir, ir, ir principā ar visām Tas ir tāds moku rats, bezcerības, izmisuma uh, un nespējas, nespēka rats, kurā mēs, ja iekrītam iekšā, mēs griežamies. Un vienalga, mēs nonākam pie punkta citreiz, kad tas aplis jau atkal būs, nu, mēs nonāksim pēc brīža turpat, kur mēs esam. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, kad mēs neesam kaut ko ievērojuši no Dieva. Numur viens, mēs neesam ievērojuši kaut ievērojuši. Mēs esam bijuši pavirši. Tā gadās, diemžēl. Jo nav tā, ka Dievs savā ārdā saka, es citreiz cilvēku saka, ja, es pēdējā laikā esmu nonācis eh, pie vairākām slimnieku gultām. Cits ir paralizēts, cits ir pusparalizēts, cits ir slims, citam ir lausts mugurkauls, citam ir lausts sprāns, citam ir nomjēmta kāja bijusi. Ja? Un viņi visi sev uzdod jautājumu, kāpēc tas ar mani notika? Ja, ja ar jums tas notikt, uh, es domāju, jūs prasīt atbildes. Es nesaku, ka man ir universāla atbilde. Ja, es zinu arī, ka Niks, piemēram, ja, viņš arī smagi ciet un bija piedzīvojums. Ja. Bet viena no atbildē, viena no atbildē, ko es mēdzu uzdot cilvēkiem, nevienmēr tas viss izskaidro, nepārprotiet, ir tā, ok, es tā runāšu savā vārdā. Es runāšu savā vārdā. Es runāšu tikai savā vārdā. Amen? Amen. Tā kā viss, kas ir. Katru reizi, kad man notika kreņķis kaut kāds lielāks vai mazāks, es neveidoju no tās mācības. Bet es uzdodu sev jautājumus, kāpēc Dievs tu man tad pasargāja un kāpēc man šitas sitiens pa pieri tagad ir? Un bieži vien es esmu konstatējis, kad kaut kas atgadās, ja tu esi bijis nevērīgs, tu esi palaidis kaut ko garām. Dievs nesit uzreiz pa galvu, nepārproti. Bet tu esi bijis nevērīgs, tu esi viņu aizmirsis, un kaut kādā veidā, es nezinu, vai apsardzība tev paņemt nost, vai kaut kas notiek, un tev tagad tāds, patiesībā tā ir žēlistība, ka tas zars tev iedod papieri, un tu apstājies. Ja? Un tad viņi saka, kāpēc? Mēs darām tā, mēs darām šitā, uh, un, un, un, un mēs, es taču esmu tev tā kā devis, es esmu ziedojis, es esmu kalpojis, un tagad es esmu uz gultas. Ja? Un Dievs tev saka, vai tad tu man to ziedoji? Vai tad tu man to devi? Vai tad tu gribēji man mēģināt piekukuļot? Dievs nav piekukuļojams, kāds lūdzu pasaka amen. Dievs nav piekukuļojams. Dievs tev nav neko parādā. Ja? Netirgojies ar viņu, neapsūdz viņu. Viena no pašu pirmo lietu, ko man iemācīja kā jaunam kristietim, nekad, nekad nekad nekurni pret Dievu. Nekad. Un man tas pat izdevās ar pūstošu kāju, kad man gribēja ņemt nost to kāju. Es sapratu, ka viņš nav vainīgs. Vainīgs bija es, un es ļoti daudz biju palaidis garām. Es biju palaidis garām brīdinājums. Es biju palaidis garām mācību. Es biju palaidis garām dievbīgu padomu. Un es stāvēju grēkā, grēkā, grēkā, grēkā, līdz es dabūju, kā saka, ar ceļzīmi, papīru, pa kāju. <laughs> un viss man labā pusa zīs mirkli bija paralizē. Okay? Iesais 42, iesais 42, 19, 20, ļoti svarīgi rakstviet. Paņem flomasteri, ja tev ir atzīmē, es tev to novēlu šodien. Reliģija bez, bez dzīvības ir vienaldzīga reliģija. Tā ir vienaldzības reliģija. Ģesajas 42, 19, 20. Varbūt pat 18. lūdzu arī, ja? Droši ķeksē, ķeksē savu bībeli, nelaid garām šo rakstviet. Nē, slings pierakst, bakst skārien jūtīgajā. Kur liek klausieties? aklie skatieties un ieraugat. Citā tulkojumā saka, ievērojiet, kas ir tik akls kā mans kalps un tik kuls kā mans vēstnesis, ko es sūtu. Kas ir tik akls kā mans uzticamais, tik akls kā tā kunga kalps. Un 20. pāns, tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis. Ar vaļējām ausiem tu neesi dzirdējis. Tad Dievs viņam saka tā, Jūs domājat, ka viņi nebija dzirdējuši Dieva balst, nu, likumus? Ja? Mēs esam dzirdējuši Dieva likumus. Amen, esam. Mēs esam lasījuši Dieva praviešu. Esam. Mēs lasam to pašu, ko viņi. Mistiskā veidā mēs to lasam, mums priekšā ir kaut kāds plīvurs, kaut kāds aizseks, ļoti bieži tā gadās. Ja? Un mēs visu to laižam pār galvu. Ja? kā tur bija rakstīts, koklē, koklē, dziedi, dziedi, patīkama melodija, ja? es parafrāzēju vienu no praviešiem, bet ne mēs to pierē ņemsim, ne mēs to sirdī liksim. Ja? Un viņš saka, jūs esat redzējuši, jūs esat dzirdējuši, bet jūs nesat ievērojuši to. Ja? Un tāpēc Dievs saka, man atkal jums ir jāatgādina par taisnību, tiesu, žēlastību, mīlestību un par aktīvu iesaistīšanās līdz cilvēku dzīvē. Un, un viņš saka, jūs negribējāt Eh, protams, kad viņi tapa nepaklausīgi. Viņi neievēroja, viņi tapa nepaklausīgi. Un numur trīs, Caharijas grāmatā, viņi negribēja uzņemties nekādu jūgu. Kas ir jūgs? Kurom no jums ir kaut kāda lielāka vai mazāka nasta? Nav svarīgi uz šo brīdi. Nesiet cits, cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Kāds lūdzu pasakā mēn. Ja mēs nenesam cits, cits nast, mēs izpildām Kristus likumu. Kristus likumu. Es pat pa bauslību nerunāju. Kas tas pats vien Kristus likums vien ir? Ja? Mums ir jānes cits, cita nastas. Vai vienaldzīgs cilvēks nesīs otra nastu? Nē, labākajā gadījumā viņš piecels savā um, sēžam viet, un, un, un, kā saka, kā viņa augstība, <laughs> kā kungu kungs, <laughs> izkustēsies no dīvā. Ja? Es esmu pret vienaldzības garu. Es ticu, ka tas pat ir garīgs spēks, pat gars, vienaldzība. Kurš mums var būt tik ļauns, kā iejāt un un uz nu 70 gadiem. Un tu jāprasa, ko tad Dievs, kā Dievs varēja pieļaut veselu tautu 70 gadus tādā stulbumā staigāt? Ja? Jūs nebiedē tas, ka Dievs to var pieļaut? Mani biedē. Mani biedē. <laughs> Mani biedē. Nu, viņš jau brīdināja viņus. Es ticu, ka viņš brīdināja. Ik brīdi. Tik līdz varēja viņus uzrunāt. Tātad viņi negribēja, skatieties, tai Caharijas lai nav tā, ka es runāju no sevis. Caharijas 7. nodaļa, ja? 11. pāns. Bet viņi to neievēroja. Numur viens, neievēroja. Numur divi, palika nepaklausīgi. Treškārt, negribēja. Pirmkārt, palaida kaut ko garām. Otrakārt, sacēlās dumpīgi. Treškārt, viņa griba nemaz nebija par Dieva lietām. Kur slēpjas grib? Tavā dvēselē. Viņi negribēja. Un pat cik reiz, kad Dievs kaut ko aicināja darīt, tas tevi izaicina. Kad tev Dievs kaut ko liek darīt, tev tas izaicina, ja tu, halleluja, ū, es to daru, ja? Ir tāda varianta un ir arī, kad tev izaicina. Tas tev izaicina. Kas tev ir jāizdara, lai tev tas neizaicina? Tev ir jāizbāž auss. Jo tad tu vari dusēt. Kāds lūs pasaka amen? Pareiz. Ja? <laughs> Rezultātā Dievs runā, Dievs izaicina, Dievs saka, un mēs aizbāžam ausis, mēs mēdzam tā darīt, mēs vienkārši mēdzam tā darīt. Un rezultāts nevērībai, nepaklausībai, negribēšanai, 3N, nevērība, nepaklausība, negribēšana noved pie kā? Lasiet, Noved pie kā? 12. pants, pasakiet, pie kā tas noved. Lūdzu. Jā. Kāds vēl skaļāk pasaka to pašu? Paldies. Paldies, Rās. Tas noved pie nocietinātas sirds. Kurš grib nocietināt sirdi? Tu vari to gribēt. Ja tu negribi nocietināt sirdi, Tu nevar būt nevērīgs, tu nevar būt vienaldzīgs, tu nevar būt pasīvs, tu nevar būt kurls un akls, un tu nevar spiest auses ciet pret brāļmās vajadzību. Tu nevar. Tu varbūt teiksi, es baidos, man nav ko dot, man nav ko darīt. Viss kārtībā. Citreiz viss sākās ar vienu lūkšanu. Citreiz viens sākās ar vienu apķeršanos. Citreiz tas sākās ar, ar vienu latu. Man nav daudz, bet tev nav ko ēst. Nopērc šodien kaut ko. Tas būs daudz, par vienu bezgalību vairāk, nekā ja tu nekad to neko nebūtu devis. Kāds lūdzu pasakā mē? Lūdzu, neesi vienalcīgs. Lūdzu, stājies pretī kā ļaunam murgamtam. Rezumē, jeb kopsavilkums. Man patīk lietot vārdu rezumē. Es pat viņu nemācētu definēt, bet šķiet, ka viņš ir pareizs šoreiz. <laughs> rezumē, kopsavilkums. Lūdzu, pārbaudīsim katrs viens mm, eh, sevi, pārbaudīsim, eh, vai mēs, numur viens, vai mēs ievērojam, ko Dievs saka. Vai mēs ievērojam, ko Dievs saka? Lūdzu, pajautāsim sev, a, ko tad viņš man saka? Es tev varu uzdot, lūdzu, mājas darbu. Es varu uzdot tev mājas darbu, lūdzu. Kāds lūdzu pasaka, nu mēģini. <laughs> Aizej mājās pēc dievkalpojuma. Atceries, ka šī tā kunga diena. Atliec kaut kādas plānas, kas tev ir. Lūdzu, atrod vienu lieku stundu pa virs nekā parasti. Kāds ievēro šo dienu vairāk, kāds ievēro mazāk. Bet, nu, teiksim tā, šī tā kunga diena. Aizej mājās un riskē paprasīt viņam konkrētu tiešu jautājumu. Ar ko tad tu man saki? Kas man ir jādara? Kas man jādara ģimenē? Kas man jādara draudzē? Kas man jādara vispār varbūt? Risk, lūdzu un saņem kaut kādu atbildi. Ja tā atbildi pa krūmiem, tad lai viņi pa krūmiem. Ja tā atbildi pa grāmatām, lai viņi pa grāmatām. Bet tu būsi gājis, tev nebūs vienalga. Tu, būs, tu mēģini izrauties no tā rata. Tāpat jau tas kungs man neatbildēs. Kurš to teica? Kurš to teica? Ja? Paprast, Dievs, vai es esmu ievērojis? Nu, ko tu man saki. Lai tev nebūtu tā, ka viņš tev pasaka, pēc 70 gadiem tu esi bijis kurls, tu esi bijis akls, tu esi kaut ko palaidis garām. Numur divi, ja, mēs varētu izvērtēt, vai mēs esam bijuši paklausīgi bērni. Vai mēs esam bijuši paklausīgi bērni. Jo, nu, es zinu, Jo spēcīgāk kāds priekšā bļaustās un runā, jo vairāk nepaklausības mēs sevī saskatām. Ja? Bet ja gadījumā tu saki, jā, es esmu bijis nepaklausīgs bērns, tad lūdzu pamato arī šalu nepaklausību. Lai nav tā, ka tu esi automātiski nosodīts un iedzīts vainas apziņā. Ja? Bet lai tu saproti, kur tu esi bijis nepaklausīgs. Saproti? Nav, vēlnam jau interesē tikai apsūdzēt, ja, un kaut ko Dievam interesē konkrēti, nu, tā kā risinājumu, cik es saprotu. Ja. Viņš vienmēr ķerās problēmai ne pie ziediem, ne pie augļiem, bet kur? Kāds saka pie stumbra, ne? Nē, pie saknes. Jēzus interesē vienmēr sakni. Ja. Eh, Evaņģēlē teikts, ka Jēzus taps nodots. Kāpēc? Skaudības dēļ. Skaudības. Protams, arī grēka dēļ, bet skaudības dēļ farizē viņu nodeva. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam bija lielāks sekotājs pulks nekā visai, ja, tur tai varsē. Treškārt, lūdzu, pārbaudām katrs pats sevi. Un, un šeit nav slimīga vainas apziņas meklēšana. Ja? Lūdzu, pārbaudām katrs sevi, vai mūsos ir vēlme, dzīvība un dzīvības dzirksts un sirds uzņemties kā daļa no Dieva darba? Vai mūsos vispār ir kāda vēlme? Lūdzu pārbaudzi, uztais inventarizāciju. Ja tas ir bijis pagurums, kāpēc tev tas vairs nav? Atrisinām lietu. Ja tas ir bijis grēks, kāpēc tev nav? Atrisinām lietu. Bet paprast, vai tev ir vēlme? Jo es saprotu, ka ir mūsos jābūt tai, tam pašam garam, tam pašam dzinulim, kas bija Jēzum Kristum ka Jēzus Kristus nonāca no debesīm, ja, pozīcija, kur viņš atstāja, bija vienkārši nenormāla. Kā cilvēks es saku, ka viņš bija pilnīgi nenormāls. Bet tieši tāpēc tas bija nenormāls priekš manis, ka viņš bija Dievs, ka viņš redzēja, ko manu un tavu mūsu vajadzību. Kāds lūdzu pasakā mēn? Es redzu, ka viņu kustināja gars, kas nebija vienaldzīgs. Ja? Gars, kurš tev ievada vienaldzībā, tas ir pret Kristus gars. Antikrista gars lai nolādēts viņš ir. Kāds lūdzu pasakā, amen. Antikrista gars. Tātad, eh, ja gadījumā tu redzi, ka tev nav vēlme kaut ko uzņemties, kaut kādu valstības jūgu nest, nenosod sev un ne, nedara pašnāvību. Nē, tagad nesāc dzert un pasakies, es norakstīts cilvēks. Tas ir jūdas, eh, tad tev jūdas gars pārņem. Ja? Ko jūdas izdarīja? nožēloja, ka viņš ir nodevis jēzi, ja? cilpu kaklā, iekš sārā, ja? kas tur bija? Ziniet? Jūs, kurš zina pa jūdu? Viņš saka, mēs zinām. Ja tu nezini, un krat galu, tu melu. <laughs> Amen, <laughs> ne? Jūdas bija viens no apustaļiem, kas nodeva Jēzus Kristu, kas nebija ievērojis, kas nebija klausījis, ja? Un viņa pārņēma, viņa pārņēma nevis grēka atziņā, bet nosodījums tāds, kas viņu aizved uz pašnāvību. Vai es tev drīkst iedrošināt tā vietā, ja tu atrod sev vainas, nevis formāli Dievam atvainoties, nevis formāli aiziet pie viņa, bet nu, pragmatiski apsēsties, paņemt tā četru formātu lapu un pasēd pusstundu velti, pragmatiski. Dievkalpojuma beigās mēs ļoti bieži arī sakam, visi, kas ir tur grēkojuši, ja, amen, tas ir jādara. Bet es redzu, ka tas reizēm nenes ilgstošas augļus. Tāpēc es tev gribu aicināt, paņem A4 formālu lapu. Formāli? <laughs> es jau sapinos. Formāti. Ja? Aizēj mājās un pasaki, kur es esmu kaut ko palaidis garām. Un ja šeit kāds ir, kurš saka, es neko neesmu palaidis garām, tad pirmais punkts lapā ir lie, <laughs> lepns li, liekuls. Ja? Labi, labi, es tev neapsūdzēšu brālmās. Ja? Saka, ja kāds saka, ar mani viss ir kārtībā, tad kas viņam varētu būt par problēmu? Liela problēma. Ja? Tātad, vai tevī ir vēlme, un ja tevī nav šī vēlme, es redzu tikai vienu veidu, kad ir jāzemojas Dievu priekšā un jāsauc pie viņa žēlstību. Kāds tas pasakā, ne? <clears throat> Nevis jāiet kārties. Pēters arī nodevjēs, vai ne? Pēters nenodevjēs. Trīs reizes. Nu, ceturtais, kāda ir mūsu sirds? Kāda ir mūsu sirds, kāda ir mana sirds? Vai vārds tajā var viegli ielīt? Vai Dieva vārds man var to mīkstināt, vai arī taisno otrādi, jo vairāk es Dieva vārdu dzird, jo cietāk man sirds kļūst. Jūs jau zināt, ja? kad uh, ar Dieva vārdu notiek tāda ļoti interesanta lieta. Tas pats vārds, kas var atnest svētību, var atnest tev arī lāstu, ja jūs to nezinājāt. Ja? Uh, ir, ir nu, kā saka, vesela Dieva mācība par to. Tas ir kā ar lietu. Ja lietus līst uz to tādu uzartu zemi, kas notiek? Nu, sasūcās pareizi. Jums ir kuldīgā lauki, kuldīgs pusē. <laughs> Protams, ka ir. Ja lietus nokrīt uz tādu noblietētu, ļoti, ļoti cietu, viņš vēl ko izdara? Cik es saprotu, viņš vēl vairāk viņu tā kā sacementē, ja, slidens paliek, ja, uh, bet tur viss smalkākās plaisiņas aiziet ar smiltiem ciet, un tas vispār tagad tāds, eh, kā saka, blieķis, blāķis, eh, ciets. Ja? Noslēgumā nolasīsim kopā, tā ir pēdējā rakstvieta, un šķiet, ka es esmu labi iekļāvies laikā. <laughs> tā ir žēlastība kuldīgai. Un atceries, kad es Es gribu iedrošināt tevi par pārmaiņām. Par pārmaiņām. Un es atklāti un, un sludinu pret vienaldzību. Pret vienaldzību. Uh, okay. Iesies 58. Sauc pilnā balsī, pirmais pāns. Sauc pilnā balsī, neviena nesaudzēdams. Lai tavu balss skan kā bazūne un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpums un jēkab namam tā grēkus. Tie izjautā gan mani ikdienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus, kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu Dievu patiesību, kas nav noliegusi savu Dievu tiesības un kas prasa no mans taisnības tiesu un gaida ar nepacietību ka Dievs tai tuvosies. Kādēļ mēs gavējam, viņi saka, un tu to neredzi? Kādēļ mēs mērdējam savu miesu, un tu to neievēro? Padomājiet tomēr, tā ir dienā, kad jūs gavējat, jūs veicat tomēr visas savas darīšanas un piespiežat arī visus savus strādniekus darīt savus darbus, savu darbu. Padomājiet vēl, jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas, un nevienprātības, un lai rupji varētu laist darbā dūrus. Dīvains gavēņa motīvs, vai ne? Es neticu, ka viņi gāja ar šādu motīvu iekšā, bet tas ir tas, kā Dievs saka, kas tur patiesībā ir. Virspusē tur ir gavēnis, virspusē tur ir sarauts vēders, virspusē tur varētu būt arī kāds zaudēts kilograms, bet tajā visā iekšā nav pats galvenais sirds. Un es esmu par gavēšanu tikai par pareizu. Padomājiet tomēr, ja? Jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātības, ja ceturtais pāns, un lai rupjī varētu laist darbā dūrs. Jūs negavējat tā, ka jūs balss būtu dzirdam debes augstumos. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu? Kad atrais jūga važus. Kad tos, kam pāri nodrīz, nodrīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņa pleciem ik katru jūgu. Vai ne tā, kad tu savu mājas lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģērb, un neattraujies no savu tuvākā. Reizēm mēs gribam palīdzēt, bet mēs nobīstamies un mēs atraujamies. Tā gadās, vai ne? Tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma – Tad, tad, tad tavu gaismu atmirdzēs. Nevis pirms tam, bet pēc tam, kad tu to būs parādījis. Tava atzimšana, ja šeit ir uh, angļu tulkojumā, ja nemaldos, bija atzimšanas vietā ir tavā atveseļošanās. Ja? Tava atveseļošanās notiks ātrāk tava atveseļošanās, ja tavs pacelšanās notiks ātrā. Ja tu nebūsi koncentrējies tikai uz savu problēmu. À. Tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kunga godība tev pavadīs. Wow! Tā kunga godība tev pavadīs. Kad tu sauks, tas kungs tev atbildēs. Kad tu sauks pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, še es esmu. Kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskuma, uh, pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas. Kad tu izsalkušam atvērs savu sirdi un kad tu izsalkušam aizslēgs savu sirdi. <laughs> Kad tu izsalkušam atvērs savu sirdi un paēdinās apbēdināt dvēseli, tad tavu gaismu atspīdēs tumsībā un tavu tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un tas kungs tev vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Un tālāk un tālāk un tālāk. Redzi? Uh, mēs ļoti bieži sakam, kad uh, nu, tā kā atmoda ir Dieva darbs. Es teiktu, ka atmoda Es atļaušos teikt, ka Dievs atmodai viss ir paveicis. Cik es to saprotu no svētiem rakstiem. Un es redzu, ka tāda atmošanās un atmoda ir mūsu darbs. Jo Dievs ir teicis, tad, kad tu darīsi to, tad nāks tas. Amen? Ja? Un lai, lai Dievs eh, palīdz mums katram vienam izvērtēt vai mēs neesam bijuši pirmkārt nevērīgi, nevīžīgi, kaut kur nepaklausīgi, negriboši, dumpinieciski, un vai arī mums tā neredzamā lieta, kad Dievs arī 12. psalmā saka, piemēram, ja, mēs varam sēdēt pie viena galda, runāt laipni, smaidīt viens uz otru, bet savā sirdī mēs perinam ļaunu viens pret otru es neprasīšu celt troks, bet es esmu to darījis. Es esmu lišķējis, es esmu glaimojis, es esmu liekuļojis. Un liekas, ka neviens to neredz. Gan drīz taisnība. <laughs> Viens redz. Sīriši pazinājis Dievs. Ja? Lūdzu pārbaudi, pārbaudamies kopā. Ja? Lūdzu pieejam tā. Nevienmēr tas atnāks vienā stundā, bet mums ir jāpārbauda sev. Ja? Ir Ja Dievs gadījumā kaut ko ar mums grib darīt, tad mums jāsagatavo ceļš viņam savās sirdīs. Jāuzvar, ja? Jāuzvar tas jauns atziņas līdums, jāmeklē viņš, ja? Nevis jāiet kaut kādā tur tiesāšanā, ja? Ļoti bieži mēs tiesājam un saredzam vainu otrā, bet neesam no tā Jēzus pantu nekādīgi nevaram pamukt, ja? Tu redz baļķi savu brāļu acī, <laughs> Baļķi. Viņi tik saka, jā, jā, baļķis tur bija. Jā. Nu labi, ja baļķis ir brāļa acī, tad tev tur ir baļķu krava, vai ne? <laughs> Nu skaidiņi. Nu tā, pārbaudamies. Pārbaudamies. Jo Jēzum nebija vienalga un lai Dievs dod, kad mums nav vienalga. Ja? Man ir ļoti grūti noticēt, kad Kristus gars mūs vada, ja mūsu vada vienaldzība. Vienaldzība arī var vadīt, tikai uz postu. Lūdzu, izdariet mājas darbu, izdariet, ko vajag nožēlojiet, kur vajag esiet iedrošināt ar apsolījumu, kā Dievs tev vadīs un būs tavu gaisma. Un, nu jā, neesi tas kurlais, aklais kalps, lūdzu. Un tā traģēdija ar to kurlo un aklo ir tā, ka <laughs> viņš jau nezina, ka viņš tāds ir. Tāpēc es aizlūkšu kopā ar jums, lai mums visiem būtu labi garīgi redz. Amen. Debes Tēvs, paldies Tev, kad varam nākt Tavā priekšā. Kungs, es lūdzu, lai tā sēkla, kas ir no Tava vārda, mūsu sirdīs sēta, lai tā ir, kungs, lūdzu, lai tā nes augļus. Es Tev to ļoti lūdzu kopā ar brāļiem un māsām. Jēzus vārdā es apliecinu, ka es nec savā, nec draudzes dzīvē gribētu redzēt vienaldzību. Jēzus vārdā es stājos pretī vienaldzībai nevērībai, nepaklausībai, nemīlestībai, nežēlastībai. Kungs piedod, kad, ja tā ir bijis, ja tā ir bijis, vai tā ir, es nezinu, kad mūsu dzīvēs ir bijis šie vienaldzīgi, mēs Tev ļoti lūdzu piedod. Palīdzi nevien formāli Tev atvainoties, bet kategoriski novērsties no šīs vienaldzības kā no ļauna pretīgi ienaidnieka. Kungs, no viltīga, bet ļauna un pretīga ienaidnē. Lūdzu, kungs, lai nav vienaldzības draudzē, kungs. Tavā draudzē, lai nav vienaldzības, kungs. Lai tavā draudzē ir līdzjūtībā vienaldzības vietā, kungs. Palīdz mums. Mēs lūdzam tev pēc palīdzības. Kungs, arī es savā sirdī neredzu daudzas lietas, kam tur ir jābūt, bet tad mēs saucam uz tevi. Mēs lūdzam tev palīdz, lūdzu. Un es, tev, es zinu, ka tu atbildēsi, Dievs. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Tikai es negribu bīties, kungs, atkal, ka mēs palaidīsim to garām. Lūdzu, palīdz nepalaist garām. Norunā tā, kā mēs saprotam. Palīdz. Un es arī svētīju, kungs, brāļs māsas un lūdzu tavu žēlastību pār viņiem, vēlot visu to labāko, visu to stiprāko, kungs no tevis, un, un kad brāļmās var arī zemoties kopā, noliekot katrs pats savu es, kungs, kā tā kā tu māci, uzlūkojot katrs augstāk par sevi, kungs, palīdz piestrādāt pie tām sirdīm. Lūdzu, lūdzu, palīdz, kungs, palīdz mums. Tev vienam ir gods un slava, Jēzus vārdā. Amen. Amen.